Բանակ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Խոսափողի մոտ է հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել ջրօրհնեքի արարողություններ պաշտպանության բանակի զորամասերում եւ ստորաբաժանումներում։ Գրգժանի ազատագրման տեղն ու դերը Արցախյան գույապայքարի տարեգրությունում։ Հայրենիքի ու ծառայության նկատմամբ Գոր Խալաթյանի հավատամքն ու 44-օրյա պատերազմի մասնակցությունը։ Ռուսական խաղապահ զորակազմը շարունակում է առաջադրված առաքելության կատարումը Արցախում։ Ազգային ազատագրական պայքարի ամնացորդ նվիրյալը Մովսես Գորգիսյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Ջրորնեք Հայ առաքելական եկեղեցու կանոնների համաձայն Սուրբ Ծննդյան ու Աստվածահայտնության տոներին հաջորդող ժամանակահատվածում իրականացում են ջրօրհնեքի ու տնօրհնեքի արարողություններ որը խորհրդանշում է Հիսուս Քրիստոսի մկրտությունը։ Սրբազան տոնի օրնությունից ձեր չեն մնացել նաև հայրենիքի պաշտպանությանը զինվորագրված հայրենիները։ Նման հերթական արարողություններից մեկը անց է կացվել հունվարի 17-ին Պաշտպանության բանակի վարչության անձնակազմի մասնակցությամբ եւ Հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի հանդիսապետությամբ։ Ներկային եղել նաև զինված ուժերի հոգևոր պատասխանատու Մովսես Վարդապետ Սարգսյանն ու Պաշտպանության բանակի ավագ գնդերից Մանավաց Սարգսյանը։ Արողությունից առաջ նախ բարձաբանվել է Սուրբ Ծնունդը տարբեր օրերի նշելու քրիստոնեական եկեղեցիների պատճառները, հաստելով, որ հայաստանյան եկեղեցին միակն է, որը հավատարիմ է մնացել Սուրբ Ծնունդու Աստվածահայտնությունը հունվարի 6-ին տոնելու հնավանդ սովորությանը։ Ապա ներկայացվել է Սրբազան տոնի խորհուրդը, կոչ անելով խորը հավատքով եւ ներքին պատրաստակամությամբ օրնված ջրի միջոցով մակրագործվել հոգեոր ախտերից ու մեղքերից։ Միջոցառման ընթացքում օրնվել են հացը, աղը եւ ջուրը, որոնք ճաշակելու եւ ըստ այդմ Քրիստոսի մկրտության խորհրդին հաղորդակցվելու հնարավորություն է տրվել ներկայ զինվորականներին։ Այնուհետև մի օրոնով ոցված ջուրը բաժանվել է նրանց։ Հավելենք, որ Սուրբ Ծննդյան ու Աստվածահայտնության տոներին հաջորդող ժամանակահատվածում ջրօրհնեկի արողություններ են իրականացվել նաեւ պաշտպանության բանակի այլ զորամասերում ու ստորաբաժանումներում։ Կրկժանի ազատագրումը Արցախյան գոյապայքարի տարեգրության մեջ Կրկժանի ազատագրումը ունի իր առանձնահատուկ տեղն ու դերը։ Ուղիղ 30 տարի առաջ 1992 թվականի հունվարին Արցախի սահմանամերձ շրջաններում իրականացող պաշտպանական մարտերին զուգընթաց դեռևս ձևավորման փուլում գտնվող ինքնապաշտպանական ուժերի շտաբը պլանավորեց Ստեփանակերտի, Կարկարաշեն Արվարձանի, Կրկժանի թուրքաբնակ թաղամասում տեղակայված ճշնամական որջի վնասազերծման օպերացիան։ Դրա անհրաժեշտությունը զգացվեց մանավանդ հունվարի 2-րդ կեսին, Նշված հենակետից մայրաքաղաքի ուղությամբ տեղի ունեցած հրետակոծությունից հետո, որի հետևանքով սպանվեցին 3 եւ վիրավորվեցին 5 խաղապնակիչներ։ Ընդհանուր առմամբ անելանելի վիճակում էր հայտնվել Արվարձանի հայկական թաղամասը, եւ ահա այս պայմաններում շարունակել ապրել ազերիների հարևանությամբ անհնարին էր։ Իրավիճակից դուրս գալու ճանապարհը մեկն էր՝ նախարարցակ հակառակորդին ճնշել իր զբաղեցրած դիրքերում եւ ապահովել տեղի բնակչության անվտանգ կենսագործունեությունը։ Հունվարի 19-ի լույս 20-ի գիշերը Ղարաբաղյան ստորաբաժանումները ձեռնամուխ եղան ռազմահենակետի ոչնչացման օպերացիային եւ հաշված ժամերի ընթացքում ճշնամուն դուրս մղեցին իր զբաղեցրած դիրքից։ Նշենք, որ արդեն 1991 թվականից Կրկժան թաղամասը Ադրբեջանի կողմից վերածվել էր հզոր կրակակետի, որտեղից բարբերաբար գնդակոծում էր Ստեփանակերտը, ահու սարսափ տարածելով մայրաքաղաքի բնակիչների շրջանում։ Հետևաբար նրա ազատագրումը կենսական կարևորություն ուներ ինչպես Ստեփանակերտի անվտանգության ապահովման, այնպես էլ հետագա ռազմական հաջողությունները զարգացնելու տեսանկյունից։ Ռազմական մասնագետները այդ գործողությունը համարում են ԼՂՀ նորաստեղծ պաշտպանության բանակի ամենամեծ հաջողություններից մեկը։ Հավատամքը հայրենանց պաշտպան։ Մայոր Գորարամայիսի Խալաթյանը այն տղաների թվին է պատկանում, ովքեր ոչ միայն խոսքով, այլև գործով են ապացուցել հայրենիքին իրենց նվիրվածությունն անսահման սերը։ Ծնվել է 1990 թվականի հունիսի 7-ին Հայաստանի Հանրապետության Մեծամոր քաղաքում։ Դպրոցն ավարտելուց հետո 2007 թվականին ընդունվել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանը։ Ավարտելուց հետո ծառայության է անցել Վարդենիսի ենհամարի զորամասում։ 2011 թվականին ծառայության անցնելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում դարձել է իր գործին նվիրյալ վարպետը։ Զինվորականի մասնագիտությունն ընտրելու հարցում իր դերն է ունեցել ամիջական միջավայրը, որում նա ծնվել եւ մեծացել է եւ չնայած ընտանիքում գրեթե բոլորը դեմ էին զինվորական դառնալու նրա որոշմանը, այդուհանդերձ նրա որոշումն անկասելի էր։ Զինվորական դառնալը մի մեծ պատմություն էր, մեր ազգում զինվորականները շատ են, բոլորը դեմ էին, սակայն 2007 թվականին մաթեն ֆիզիկա պարապում էի պոլիտեխնիկ ընդունվելու համար, բայց որոշեցի, որ պետքա դառնամ զինվորական։ Ազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտն եմ ընդունվել 2007 թվականին, Ուսումնառությունս ընթացքում որպես լավագույն գործողվել եմ Չեխիա Վիշկովի ռազմական ակադեմիա, բիմատի կուրսեր եմ անցել, որից հետ եկել ու ծառայության անցել զինված ուժերում։ Մասնակցել է ինչպես 2016 թվականի ապրիլյան արճակատմանը, այնպես էլ 2020 թվականի պատերազմին։ Մասնավորապես Շուշիի մերձակայքում ընթացող մարտական գործողություններին, խոչընդոտելով հակառակորդի ուժերի դեպի Ստեփանակերտ առաջխաղացմանը։ Հակառակորդի սանձազերծած լայնածավալ ռազմական գործողությունների ընթացքում ստորաբաժանման հրամանատար մայոր Գոր Արամայիսի Խալաթյանը Արցախի հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելու, ցուցաբերած բացառիկ հաջության եւ առաջադրանքը պատվով կատարելու համար ապարգևատրվել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի իշխանանշանով։ Խնդիր եմ ստացել գալ Արցախ, Շուշի, Շուշիի մատույցներում մարտ վարելու։ Նոյեմբերի 7-ին ստացել եմ խնդիր բանակի հրամանատարից անցնել պաշտպանության նշված հատվածում, անցել եմ պաշտպանության գումարտակ բանակի կազմով նոյեմբերի 8-ի առավոտյան տեսնելով, որ ավելի հարմար դիրք կա որտեղից, որ կարանք հակառակորդին պատժենք, կասեցնենք նրա գործողությունները, գումարտակը հրամայել եմ առաջ։ Առաջ գնալուց մի քանի հոգով ավելի առաջ են գնացել դեպի Շուշիի խաչը, Նոյան հյուրանոցի ձախ հատվածում։ Տեղից մոտավորապես 3-4 րոպե շուտ մենք մարտի մեջ ենք մտել ադրբեջանցիների հետ, որոնք որ Շուշիի ճանապարհով դեպի Ստեփանակերտ էին գալիս, երաշարասյուն վազքով։ Կեսին մոտավորապես 400-ից 500 զինվոր ադրբեջանցիքի հետ են փախել, որ սկսել ենք կրակել վրները։ Մնացածը արդեն որ մեզ անցած են եղել, զորքիս հետ հանդիպակաց մարտի են բռնկվել։ Հանդիպակաց մարտի ընթացքում տալով շատ զոհեր ու վիրավորներ, համենայն դեպս այդ ֆոտոլրագրողները բան որ նկարել են ճանապարհի ամբողջ երկայնքով ներքևից միջև խաչի վերևի հատվածը բոլորը ադրբեջանցիների դիակներ էր։ Զորքս շատ ուժեղ մարտերավարում ադրբեջանցիք սկսում են խոճապի մեջ փախնել, լուծվել ձորերը, իսկ իմ տղաները առաջ են գալի դեպի ինձ, ես գտնվում եմ խաչի մոտ։ Ադրբեջանցիքին հնարավորինս կորուստներ ենք պատճառում, խոճապահար սկսում են փախչել։ Գնում ամրանում ենք խաչի, մարտական դիրքը խաչի, դες դիրքավորում պահում ենք այդ խաչը։ Ադրբեջանցիների դիակներն էլ այդ ամսի 13-14-ին նոր գալիս են իրենք ներքևից հավաքելու էլի։ Իրանք ամսի 8-ին արդեն փորձում էին Ստեփանակերտ գային։ Մենք Ստեփանակերտի կոնկրետ մատույցներից իրենց հետ շպրտեցինք ու առաջ գնացինք մոտավորապես մեր դիրքից հողի գծով 2.5-ից 3 կիլոմետր ադրբեջանցիներին հետ ենք շպրտել ու ամրացել ենք խաչ բարձրունքում, էլի։ Բոլոր զինծառայողների նման ծառայության ու հայրենիքի հանդեպ ունի հստակ գաղափարական դիրքորոշում։ Հենց նման հայրենասեր ազնագազմի շնորհիվ է կարողացել կատարել իրեն առաջադրված խնդիրները, ովքեր այսօր էլ շարունակում են իր հետ միասին ծառայել հայրենիքին։ Այս առումով երիտասարդ հրամանատարը անչափ կարևորում է բոլոր զինծառայողների եւ ընդհանրապես ողջ հասարակության գաղափարական պատրաստվածությունը։ Ես ինքս հանդիսանում եմ իմ երկրի զավակ, իմ գումարտակը նույն իմ տղեկն են, իմ ընկերներն են բոլորը։ Յուրահատուկ ուզում եմ նորից շեշտած ելնեմ երկրորդ հրաձգային գումարտակը, պայմանագրային, ընդեղի տղեկը բոլորը, ասենք, գաղափարապես լուրջ զարգացած գաղափարի մարտիկ են եղել, պարզապես գաղափար։ Ինչի համար հանուն նպատակի, հանուն հայրենիքի առաջ գնա։ Ես ինչը որ տեսել եմ իմ գումարտակով, տեսել եմ այն, որ եթե ուզում ես, պատրաստական ես անելու, դու կարում ես անես։ Համենայն դեպս ես իմ խնդիրը կատարել եմ, ինձ օգնել է բանակի հրամանատարությունը, ՊԲ հրամանատարությունը, ամեն իմ ուզած, ինչ ուզել եմ, առնվազն 1 ժամվա ընթացքում եկե հասել է ինձ, ամեն ինչով ապահովել են, զորքս էլ իմ հետ միասին առաջ է գնացել ու ցանկացած հրաման առանց քննարկման կատարվել է։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի կողմից ստացվել է ցանկացած հրաման, ես ասել եմ, լսում եմ, զորքս էլ ինձ է պատասխանել, լսում եմ ու իրար հետ գնացել ենք առաջ։ Իմ մարտական ընկերներ հարցերի հետ պետքա յուրաքանչյուր զինծառայող անձնական պատասխանատվություն վերցնի իր վրա, գիտակցի թե հանուն ինչի պետքա կատարելագործի իր գործնական ունակություններն ու գիտելիքները։ Սերմանի ազգային գաղափարախոսություն, հայրենասիրություն, երեխաներին մանուկ հասակից Ադրբեջանի փորձը դա մեզ ցույց տվեց։ 30 տարի նրանք մանկապարտեզից իրենց զինծառայողներին, իրենց ոչ թե զինծառայողներին, իրենց ժողովրդին սովորեցրեցին, որ հայը մեր թշնամին է ու գրավելա մեր հողերը։ Նպատակ դե դրեցին, գաղափար դրեցին նրանց, որով որ իրենց խնդիրը կատարեցին։ Իսկ Նույն ժամանակահատվածում մեր սերունդները զբաղված էին, չգիտեմ, եվրոպական ստանդարտներով եւ այլ եւ այլերով, չկար ոչ մի ազգային գաղափարախոսություն, նժդեյան գաղափարախոսություն։ Ինձ թվում է պակասը դա է եղել, որ պատրաստ լինի զինվորը, պատրաստ լինի հանուն հայրենիքի առանց վարանելու կյանքը զոհելու, հանուն իր հայրենիքի 1 սանտիմետր հողի համար։ Երբ որ հասնենք այդ գաղափարին, 10-20 տարի հետո հնարավոր է մեր կորցրած հայրենիքը հետ վերցնել։ Գոյություն ունի սպայի պատվո կանոններ, օրինակ զինվորականները տեղյակ են, բայց սպայի պատիվը պետք է լինի սպայի հոգում ու գաղափարում։ Առհասարակ հակնելով համազգեստը ոչ միայն սպայի, այլ զինվորականի պատվից խոսենք։ Հակնելով համազգեստը յուրաքանչյուր զինծառայող լինի բարձրաստիճան սպա թե շարքային զինվոր, հակնելով համազգեստը իրեն պարտավորված պետք է զգա իր ժողովրդի, իր հայրենիքի համար, թե խաղաղ պայմաններում իր քայլերով, իր պահվածքով, այնպես որ ցանկացած մարդ, ասենք, քաղաքացիականը տեսնելով այդ համազգեստը հակած մարդուն, զգա, որ սա իրականում գիտակցում է, խիա հակել այդ համազգեստը։ Թե ինչու պատերազմը այսպիսի ավարտ ունեցավ մեզ համար, կարելի է շատ խոսել, բայց մայոր Խալաթյանը վստահ է, որ դա բոլորից ողջ հայ ժողովրդի ունեցած անհաջողությունն է անկախ նրանից ինչպիսին է եղել առանձին զինվորների կամ ստորաբաժանումների գործունեությունը։ Ունենք այն ինչ ունենք, եւ նման պայմաններում առավել կարեւորում է կատարած սխալներից դասեր քաղելը, համապատասխան եզրակացություններ կատարելը, որպեսզի հաջորդ անգամ պատրաստ լինենք եւ ազգովի արժանապատվորեն կատարենք մեր առաքելությունը։ Ես համարում եմ, որ պարտությունը բոլորինս է, մենք ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Հիմա ես չեմ կարողանում օրինակ Արցախի տարածք գալ առանց ինչ որ անցակետեր անցնելու, առաջ կարողանում էի։ Փաստը մնում է փաստ, որ պարտվել ենք բոլորս։ Անկախ նրանից առանձին ստորաբաժանումներ իրենց խնդիրը կատարել են, բայց խոսքը չի գնում ստորաբաժանման մասին, խոսքը գնում է հայ ժողովրդի մասին, որ այդ ժողովրդի բաղկացուցիչ մասը յուրաքանչյուրս ենք։ Մենք պետք է գիտակցաբար մոտենանք այդ պարտությանը, փորձենք դասեր քաղել ու պարտությունով ամեն ինչ չի որոշվում, էլի պարտ պարտությունից հետո դեռ շատ հաղթանակներ կարան լինեն։ Երբ որ մենք յուրաքանչյուրս գիտակցենք, որ պարտությունը մերն էր ու ինչի համար էր պարտությունը, կքայլենք դեպի հաղթանակ։ Ռուսական խաղապահների առաքելությունը շարունակվում է։ Խաղապահները Արցախի դիտակետերում արտակարգ իրավիճակների թվի աճի պատճառով տագնապի հայտարարման դեպքում գործողություններ է մշակել։ Քանի որ վերջին ժամանակներս հաճախակի են դարձել կողմերի համանազատման գծի երկայնքով արտակարգ իրավիճակների առաջացման դեպքերը, ռուսական խաղապահ զորակազմի զինծառայողները վարժանքներ են անցկացնում ժամանակակից սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի օգտագործմամբ։ Նաև խաղապահների կողմից մշակում են դիրքի վրա պայմանական հարձակումը հետ մղելու տարբեր իրավիճակներ, ասել է ռուսական խաղապահ զորակազմի ներկայացուցիչ Միխայել Եժովը։ Ինչպես հայտնել են ռազմական գերատեսչությունում, ռուս խաղապահները Լեռնային Ղարաբաղում դիտորդական դիրքերում ծառայության անցկացման ժամանակ կանոնավոր մարզումներ են անցկացնում։ Տագնապ գործողությունների մարզման ժամանակ խաղապահ զորակազմի զինծառայողները մշակում են հրաձգային դիրքերում տեղ գրավելը, դիրքերի պաշտպանության նպատակով։ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունից հայտնել են, որ վարժանքի ժամանակ ազդանշանը ստանալուց հետո խաղապահները հնարավորինս կարճ ժամանակում պաշտպանության անցել նախապես կահավորված դիրքերում։ Դիրքի պաշտպանությունն ուժեղացնելու համար գործի են դրվել հերթապաստորաբաժանումները BT-82000 մեքենաներով, նշել են ռազմական գերատեսչությունում։ Ընդգծել են նաև, որ ռուսական խաղապահ զորակազմի բոլոր դիտակետերը համալրված են բլոկպոստ ամրաշինական կառույցներով, որոնք նախատեսված են զինծառայողներին հրաձգային զենքից եւ բեկորներից պաշտպանելու, ինչպես նաև մոտակա տարածքի շրջանաձևս կողություն իրականացնելու համար։ Գուցե այն Հայաստանը, որը վաղն է գալու։ Այս խոսքերը պատկանում են Արցախյան ազատամարտի առաջին մարտիկներից մեկին՝ Մովսես Գորգիսյանին, ով դարձավ նաև այդ պայքարի առաջին զոհերից մեկը։ Նա զոհվեց 1990 թվականի հունվարի 19-ին Իրացի պաշտպանության ժամանակ։ Մովսես Գորգիսյանն առաջինն էր, որ 1988 թվականի մայիսի 28-ին ազատության հրապարակում ծածանեց Եռագույնը, ինչն այդ ժամանակ շատ համարձակ քայլ էր։ Շատերն անգամ չգիտեին, թե ինչ է Եռագույնը։ Նա ստեղծել է անկախության բանակ ջոկատը, որպես ապագա ազգային բանակի հիմք։ Մովսես Գորգիսյանի հայտնի արտահայտություններից էին. «Սուքը հավերժ է, եթե չկա պայքար»։ Գեցե այն Հայաստանը, որը վաղն է գալու։ Մովսես Գորգիսյանը ծնվել է 1961 թվականի դեկտեմբերի 3-ին։ 1984 թվականին ավարտել է Երևանի Պետական Մանկավարժական համալսարանի մշակույթի ֆակուլտետի ռեժիսորական բաժինը։ Բնածին տաղանդը եւ արվեստագետի իր կոչումը նրան խոստումնալից ապագայի են կանխորոշում։ 1984 թվականին Համո Բեգզանդյանի անվան հայ ֆիլմ կինոստուդիայում նկարահանված Ոսկին եւ հողը գերարվեստական ֆիլմում խաղացել է Սանթուրի դերը։ 1986-87 թվականներին Գորիսի դրամատիկական թատրոնում խաղացել է մի շարք ներկայացումներում։ Բեմադրել Արամ Աշոտ Պապյանի Գնամերի արի սիրեմ պիեսը։ 1987 թվականին 5 նվիրյալների հետ հիմնել է ազգային ինքնորոշում միավորումը, որն անցել է բացահայտ քաղաքական պայքարի, անուն անկախության, անուն Հայաստանի պետականության վերականգնման։ 1988-90 թվականներին խմբագրել եւ հրատարակել է հրապարակայնություն, այնուհետև հայերենի քաղաքական ամսագրերը, հայաստամարտին նվիրված մի շարք գրքույկներ։ Ի պաշտպանություն ձերբակալված Ղարաբաղ կոմիտեի եւ արտաքսված Պարուր Հայրիկյանի Գորգիսյանը հրատարակել է մեղադրվում են եւ ազատության ասպետը ժողովածուները։ Բացահայտ եւ անզիջում քաղաքական գործունեության համար մշտապես հետապնդվել է եւ 6 անգամ ձերբակալվել։ 1990 թվականի հունվարի 18-ին լուր է ստացվել, որ իրավիճակը կտրուկ սրվել է Արարատի շրջանի Նախիջևանի սահմանամերձ գոտում։ Ադրբեջանական զինյալները շրջակա բարձունքից անընդմեջ գնդակոծել են հայկական բնակավայրերը։ Խաղաղ բնակչության մեջ եղել են զոհեր ու վիրավորներ։ Ինքնապաշտպանական ջոկատները շտապել են Երասխավան։ Մովսես Գորգիսյանը նույնպես։ Հունվարի 19-ին հայ մարտիկները ոչնչացրել են ճշնամու հետախուզական ջոկատներից մեկը, արգրավել մեծ քանակությամբ զինամթերք։ Գորգիսյանը ջոկատով գրոհել է բարձունքի վրա տեղակայված ճշնամու կրակակետերը, որոնք լրացվել են։ Սակայն վերադարձի ճանապարհին դավադիր գնդակը դիպել է նրան։ Մովսես Գորգիսյանն ընդամենը 28 տարեկան էր։ 1996 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության գործում մատուցած համազգային նշանակության բացառիկ ծառայությունների համար անկախության բանակ ջոկատի հրամանատար